Bismillahirrahmanirrahim. Er-xotin munosabatining buzilishi. Er-xotinlik munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan omillar. 1211-savol. Er-xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan omillar qaysilar? Javob. Natijalarning g'albilik bo'lishi, muqaddimalarga va shu g'albiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan sabablardan saqlanishga bog'liq bo'lganidek mag'lubiyatga uchrashmo yana mushu muqaddimalarga diqqat qilinmaganlik va mag'lubiyat sabablaridan saqlanmaganlikdan bo'ladi og'riq siliqlardan saqlanish uchun uning muqaddimalaridan va uningga sabab bo'ladigan omillardan saqlanish zarur bo'lganidek oila hayotining beshig'i keladigan baxtsizliklardan saqlanish va uni baxtli qoldi oxirigacha davom qildirish uchun oila hayotida er xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan muqaddimalardan va uningga turtki bo'ladigan ba'zi omillardan saqlanish intayin zarurdir er xotin munosabatining buzilishiga sabab bo'ladigan ba'zi asosli omillar tuandikilardan iborat birinchi nomahramlarga tikilib qarash nomahramlardan ko'zini saqlash mayli er bo'lsin mayli ayol bo'lsin har qanday kishi uchun zarur Әр қандақ кіші үшін зөрір вә яман нәтижелердің сақланышының қалқынадыр. Маны бұл исламның көрсетмесі вә Аллах Тааланың әмірідір. Аллах Таала Құран кәрімде мұндақ деп еп. Аллах Таала Құран кәрімде мұндақ деп бұйырған. Мұмин әрләге етқін ке, намәкрәмләге тікіліп қарымысын. Әуретлеріні харамдың сақлысын. Мұндақ қылыш ұла үшін яқшыдыр. Аллах Таала хақиқатен ұланың қылмышлардан хабардарdır. Mu'min ayollarga etqinki, nomahramlarga tikilib qarmasin. Avratlarini yapsin, ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni oshkor qilmasin. Lechaklar bilan ko'kraklarini yapsin. Sura Nur 30-31 oyatlar. Ikkinchi ayollarning kiyinishidagi benormallik. Ayollarning yet ayollarning yot erlar boy joylarda nepiz qisqa va tor kiyimlarni kiyishi va avrat saqlangan organlarini ichib yurishi har xotin munosabatiga albatta salbiy ta'sir yetkazadi va avrat sanalgan organlarini ichib yurishi har xotin munosabatiga albatta salbiy ta'sir yetkazadi uchinchi yot er bilan yolg'iz qilish mayli er mayli er mayli ayol bo'lsin mayli er mayli ayol qaysi birining qarashi jinsiyat yot biri bilan yolg'iz uchrashishi yolg'iz bir yerda qilishi yoki birga safarga chiqishi qat'iy to'g'ri emas bu er xotinlik munosabatiga salbiy ta'sir yetkazmay qolmaydi to'rtinchi er ayollarning ish er ayollarning ish o'rinlaridagi xizmatdoshlari bilan benormal munosabat o'rnatishi er ayollarning ish o'rinidagi xizmatdoshlari bilan benormal munosabat o'rnatishi Әр аялларның іш орыны әр аялларның іш орынындагы хизмәттәшләре белән бенормал алақа балышы. Әр аялларның іш орынындагы хизмәттәшләре белән бенормал алақа баглышы әр хатынлык hayatыга әлбәттә яман тәсир күрсәтүд. Хәтта аиләдәге мөхәббәтнең нәфрәткә айланышы, аиләнең бузылышы ва балаларның yetim булышы катарлык эчинишлек акыбатларга сәбәп булады. 5 yotlar bilan chaqchaqlashish mayli er mayli ayol har qanday birsining qarshi jinsdagi yot birsi bilan chaqchaqlashishi mehmondorchiliklarda ommaviy faoliyatlarda va boshqa er xotin to'plashgan o'rinlarda ayolining erining oldida o'tib boshqalar bilan paranglashishi yoki chaqchaqlashishi bakmi ayib ish ayol uchun kam Ayol üçün kəmsözlükdən yaxşı xuluq yo'q. 6. Tansı və başqa oyun tamaşalarına beriliş. Musulmon kishining tanısxoniga, xanığa va axloq o'lchimiga uyg'un kelmaydigan har qanday bir sovringa berish to'g'ri emas. Islom nazarida haromdir. Buning er-xotinlik munosabatiga yetkazadigan zeyni cho'ngdir. Әр ayal ішкісінің бірлікті тансығы беріші тегімі иғыр qabahat. Ayalını тансығы еліп баған er günahkar er erdir. ayolini tansiga avatib qo'yib o'zi xotirjam o'ltirgan er g'urursiz va vijdonsiz er bo'lib uningga alloh taoloning farishtalarning va al jamoatning la'nati yig'ib turdi yettinchi ayollarning shahar atlab tijorat qilishi ayollarning o'zi yolg'iz shahardan shaharga safar qilib yurib tijorat qilishi er xotinlik munosabatiga albatta daxli yetkazmay qolmaydi g'ayri normal ahvol yuz bermagan g'ayri normal ahvol yuz bermagan taqdirdami o'zi yolg'iz safarga chiqqan ayol ko'pincha quruq so'z va va töhmetlerge qilishdan xoli bo'lolmaydi Bu ishlar er xotinlik munosabatini buzadigan omillardir. sakkizinchi er xotin o'ttirisidagi sirlarni yeyish. er xotinlik o'ttirisidagi sirlarni sirtqa yeyish mo'ljarligisiz yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi hamda mundaq qilish er xotinlikning muqaddas rist er xotinlikning muqaddas rist rishtisiga er xotinlik er xotinlikning muqaddas rishtisiga qarshi ishlangan eng kechirmas jinoyat va cho'ng xiyonatdir payg'ambar alayhissalom mundaq degan qiyomat kunida allohning nazridagi eng yomon kishi er xotinlikning sirlarini sirtqa yaygan kishidir muslim rivoyat Bu qiliqning oilani buzadiganligi, er ayollar o'tirisidagi muhabbatni nafratga aylantiradiganligi nihoyatda aniq. 1212 sual: Oilani buzadigan og'ir günah qaysi? Javob. Oilaning buzilishiga səbəb bo'ladigan ən og'ir günah zinadır. Zina kufrdan qalsa ən chong gunohlarning biri. Zina səbəblik oilalarni yerga qartadigan, obro'li kishilarni yerga uradigan, shijoatlik arni qo'rqinchoq qilib qo'ydigan oilni parchalaydigan balalarni yetim qiladigan bir razil qiliqdir Talaq və onun türləri. 1213-cü sual. Talaq degen nəmə? Cavab. Talaq ərinin ayaldan vazgeçkənligini ifadeləyən sözlər arqılıq onundan ayrılğanlığını elan qilish deməkdir. Talaq ər er xotinlik həyatının davam qilishigə heç ümid qanmagan, yaxşı ötüşkə amal bolmaganda yaxşı ötüşkə amal bolmaganda ikkisinin ayrılıb yenidən həyat başlaşı üçün ruxsat qilinğan ən axırqı bir çarıdır. Peyğəmbər əleyhissalamның ruxsat qilinğan işlərinin içində Allahqa ən yaman görüldüğən iş talaqdır. degan so'zi bu ma'niga ishorat qildi buxoriy rivoyat ming ikki yuz o'n to'rtinchi savol taloq qilishda rioya qilishga tegishli ishlar qaysilar javob er ayolni taloq qilishda tuvandagi ikki ishga rioya qilish kerak er ayolini taloq qilishda tuvandagi ikki ishga rioya qilishi lozim birinchi ayolini uning oylik odati ichidagi ayolini uning oylik odati ichidagi vaqtida taloq qilmasligi lozim ayolni taloq qilishni xohlagan kishi uni oylik odat vaqtida emas balki uningdan poklangandan keyin poklik holatida uningga jinsiy tarafdan yaqinlashmasdan taloq qilishi zarur poklik holatida uningga jinsiy tarafdan yaqinlashmasdan taloq qilish kerak buningga rioya qilmagan kishi allohga osiylik qilgan bo'ladi chunki bu alloh taoloning ko'rsatmasidir ikkinchi ayolini taloq qilishda bir qitimda birdan ortiq taloq qilmasligi lozim agar beril erga berilgan taloq qilish haqqi faqat ikkili taloq bo'lib bir ayolni olgandan boshlab uni ikki qitimli taloq qila oladi uningdan ko'p taloq qilish masalan uch taloq qilish alloh taoloning belgilimi alloh taoloning belgilimisiga va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga xilof keladigan ishdir alloh taolo qur'oni karimda taloq ikki qitimdir deb ko'rsatgan Sura Baqar 228 oyat. 1215 savol. Taloqning turlari qaysilar? Javob. Taloq ikki turlik bo'lib, uning biri taloq raji, yana biri taloq bani, baindir. Bainidir. Taloq bainidir. 1216 сұал, Талақ рәжі деген неме? Жауап талақ рәжі аял иддетеден шығып болғычылық арлықта, ер оны қайты нека оқышқа ажат, ер оны қайты нека оқышқа ажат болмастын қайтырып алалайылған талақ. Ер оны, ер оны қайты нека оқышқа ажат болмастын қайтырып алалайдыған талақ деген ұқымны білдіруді. Рәжі сөзінің лоғат мәнісімі қайтырыш дегенні білдіруді. talaq raji talaq talaq raji talaq raji talaq lavzlari bilan bir qitim qilingan talaq bo'lib uningda talaq qilishni niyat qilishga hojat yo'q ya'ni talaq lavzlari bilan man seni qo'yib berdim yoki biz ikkimiz ayrildik deyish bilanla talaq biz ikkimiz ayrildik deyish bilanla ayoli talaq bo'ladi talaq qilguvchi rostdanla talaq qilishni maqsad qilgan bo'lsin yoki chaqchaq qilgan bo'lsin yoki ayolni qo'rqitish uchun taloq degan bo'lsin har holda ayoli buningdan taloq bo'ladi har holda ayoli uningdan taloq bo'ladi taloq raji bilan taloq qilingan ayol iddati toshmog'icha erining nikoyidan chiqib ketmaydi yana bundoq ayol taloq qilingandan keyin uch qitim odat ko'rib bo'lganga qadar erning nikoyidan chiqib ketmaydi er xohlasa uning iddati to'shib bo'g'ichilik muddat er xohlasa uning muddati to'shbog'ichilik muddati ichida uni o'ziga qayta nikoh qilmasdanli qaytirib ola oladi ming ikki yuz o'n yettinchi savol taloq boin degan nima javob taloq boin qaytishga bo'lmaydigan rasmiy ayrilish taliqi demakdir taloq boin ikki turli bo'lib uning biri taloq boin sug'ra yana biri taloq boin kubradir ming ikki yuz o'n sakkizinchi savol Talaq bayin suğra degan qandaq talaq? Javob. Talaq bayin suğra. Talaq bayin suğra degan qandaq talaq? Javob. Talaq bayin suğra kinoya lavzi bilan bir yoki ikki taloq qilish demakdir. Kinoya lavzi bilan taloq qilishdan maqsad erning ayolni taloq qilishni niyat qilib turib, uningga ota-onangning uyiga ket yoki ko'zimda yo'qol deganga o'xshash gaplarni qilish demakdir. agar әр er ayolni taloq qilish maqsadi bilan йоқырдығы kinoya ләвіздіріні qilsa şu aman аялы taloq талақ ketadi ayolni o'ziga өзге uchun үшін оныңға nikoh никка қылышқы keladi agar Әгәр er әр nik agar Әгәр әр kinoya so'zlarini сөзлеріні qilib yoki ayolni qo'rqitish maqsadida taloqni niyat qilmagan holda қылмаған bo'lsa uning bu so'zi taloq сөзі талақ сана. Оның бұл сөзі balki uning shu vaqtdagi niyatiga qarab bo'ladi 1219 savol taloq bayin kubra degan qandoq bo'ladi javob taloq bayin kubra bir vaqtda ayolni 3 taloq qilish yoki birdan taloq qilib 3 qitimga yetishi 3 qitimga yetishi demakdir Үш талақтан кейін аялы оның никайдан мәңгілік шығып кетеді. Оның еңіден ника қылыш арқалықмы қайтырып аламайды. Faqat 3 taloq bo'lgan ayol boshqa bir erga umrlik xotin bo'lish niyati bilan yotliq bo'lib, keyin qaysi bir sabab bilan uningdan ajrashgandan keyin uning birinchi eri uning iddatini toshqizib, yangidan nikoh o'qitish orqali o'ziga qaytara oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar u xotinni 3 agar u xotinni uch qitim talaq qilsa xotin boshqa erga umrli xotin bo'lish niyati bilan tegmagicha uning durust bo'lmaydi keyingi er uni qaysi bir sabab bilan talaq qilgandan keyin iddatini toshqizib burunqi er bilan qayta yaratsa ularga hech gunoh bo'lmaydi sur baqar talaq uch yoki uning tahlil qilishni uch taloq yoki uning tahlil qilishni Üçtalaq taloq yoki üçtalaq taloq va uni tahlil qilishning haromligi ming ikki yuz yigirmanchi savol uch bo'lgan ayolni tahlil qilishga bo'lamdi javob yuqorqi oyatga binoan üçtalaq taloq bo'lgan ayolni faqat eriga halol qilish niyati bilan uni boshqa bir erga vaqtliq nikohlab qo'yish qat'iy harom bo'lib zinoning o'zidir ba'zi yomon niyatli odamlar bu xil zinoni eli shariy degan sad bir atalg'u bilan atvogan shariatga qandaqmi yil ishlatgili bo'lsin payg'ambar alayhissalom bu pastgina qiliqni qattiq so'kib ayolni eriga halol qilish maqsadi u ayolni yolg'onga va e ayolni eriga halol qilish maqsadi u ayolni olg'onga va elib berganga halol ayol ayolni eriga halol qilish maqsadi bilan u ayolni olg'anga va elib berganga alloh la'nat qilsin imom ahmad termiziy rivoyat degan la'nat qilsin degan imom ahmad termiziy nasai abu davud rivoyat ming ikki yuz yigirma birinchi savol bir lavzi bilan qilingan uch taloq uchga hisobmi yoki birgimi javob bir lavzi bilan uch taloq qilish erning ayolga bir o'rinda bir so'z bilan uch taloq deyishi bo'lib bu bir taloq hisoblanadi taloq qilishning turlari masalaning tanliqi masning taliqi degan gap ha masning taliqi ming ikki yuz yigirma ikkinchi savol masolatdiki taloq tushamdi javob Bu məsələyə ölümalar oturusida ixtilab mavzusu bo'lib kelgan bir masaladir. Bu məsələ haqqındakı ən işəncilik fətva Hindistandakı İslam Fiqh Akademiyası tərəfindən çıxarılğan olub, nurgun alimlar toplanıb məxsus qurultay içib, müzakirə qilish orqali oxiri bunda qaror qilgan. 1. Bilmasdan məsk Bilmasdan məs qilingan bir narsa yeb yoki ichib silib məsub qolgan odamning shu məs holatida qilgan taliq tushmaydi. natijada ayoli taloq bo'lmaydi nikah davom nikah davom qilgan bo'ladi ikkinchi davolanish jarayonida yoki och qolganlikdan ixtiyorsiz holda mast qiladigan narsani yeb yoki ichib silib mast bo'lib qolgan odamning shu mastlik holatida qilgan taliqi tushmaydi uchinchi mast qiladigan bir narsani boshqalar zo'rlab yegizgan yoki ishkizgan sababli mast bo'lib qolgan odamning shu mastlik holatida qilgan taliqi tushmaydi to'rtinchi halol bir narsa istimal qilgan bo'lsimi qaysi bir sabab bilan mast bo'lib adamdan odamning taliqi tushmaydi halol bir narsa istimal qilgan bo'lsimi qaysi bir sabab bilan mast bo'lib qolgan odamning taliqi tushmaydi beshinchi o'z irodasi ya o'z irodasi yoki o'z o'z irodasi va ixtiyori bilan aroq yoki shuningga o'xshagan harom bir narsa istimal qilgan yoki shuningga o'xshagan harom bir narsani iste'mol qilganlikdan mast bo'lib bo'lsa-mu, lekin uning masligi ig'ir bo'lmay aqli to'liq yo'qotmagan gapni uqadigan ahvolda bo'lsa u ahvolda qilgan taliq tushidi va ayoli uningdan taloq bo'lib ketadi oltinchi o'z irodasi va ixtiyori bilan haroq yoki shuningga o'xshagan harom bir narsa iste'mol qilganlikdan ئېغىر دەرىجىدە مەس بولۇپ ئەقىل ئوشى تامامەن يوقىتىپ قويغان ئەقىل ئوشىنى تامامەن يوقىتىپ قويغان ئادەمنىڭ قىلغان تالىقى توغرىلىق مەزكۇر قۇرۇلتايدىكى ئۆلىمالارنىڭ كۆپچىلىك مەزكۇر مەز مەزكۇر قۇرۇلتايدىكى mazkur qurultoydagi olimlarning ko'pchiligi taloq tushmaydi deb qaragan oz sonniki tushidi deb qaragan O'shini yo'qotquchining taliqi. 1223-savol. O'shini yo'qotgan odamning shuolatki taliqi tushamdi? Javob. Qalaymqon so'zlaydigan, nima da'vatqanligini bilmaydigan darajada o'shini yo'qotgan holatda ayolini taloq qilgan kishining bu ayolini taloq qilgan kishining bu taliqi tushmaydi. Misr Azhar Misr Azhar bilimgoyining fatvo hay'ati tarafidan 1920 жылы 3 13 июн күні чықырылған 243 номерлық пәтуасы да әқылны пүтілді юқатқалықтың неме деген вән немі қығалығыны білмейдіған алды, аялыны талақ қыған кішінің талықы түшмейдіғалығын елан қыған. Зорлан ғочының талықы 1324 суал Зорлан ғочының талық түшемді? Жауап. Hənəfi məzhibidə görə ayalını talaq qilishqa zorlanğuchining talaqi Hənəfi məzhibiga görə ayalını talaq qilishqa zorlanğuchining talaqi tushadi. Amma Şafi, Hənbəl, Hənbəli və Maliki məzhəblərinə görə onun talaqi tövəndəki şərtlər tepilgan halətə düşməydi. birinchi zo'rlag'uchi zo'rlang'uchini o'ltirish yorlandirish uzun uzun müddet turmaga sil uzun müddet muddat turmaga so'lavetish yoki cho'ng yoki cho'ng miqdorda pul meliga ziyon yetkazish yoki nomini bulg'ash yoki shuningdek insonga rostilla eg'ir keladigan yoki shuningdek insonga rostilla eg'ir keladigan turli eg'ir aziyatlarni yetkazadiganligi bilan tahdid solgan bo'lishi ikkinchi majburlang'uvchining qilaman degan tahdidini amalga oshira oladigan kuchga va imkoniyatga ega bo'lgan bo'lish va imkoniyatga ega bo'lgan biri bo'lishi bundaq ahvolda majburlang'uvchining qilgan taliqi tushmaydi qattiq g'azabdan aqlni yo'qotquvchining taliqi ming ikki yuz yigirma beshinchi savol g'azabdan aqlni yo'qotgan kishining taliqi tushamda javob g'azab bir xil bo'lmaydi g'azab tuvandagidek uch turlik bo'ladi birinchi aqlini butunlay yo'qotib xuddi sarangdek bo'lib qilish qattiq achchig'ilinib g'azabga bo'g'ilib ketganlikdan o'zining nima davotganligini va nima qilayotganligini bilmaydigan holatda ayolini taloq qilgan kishining bu taliqi tushmaydi buningda butun islom o'limolari birdek ittifoq ikkinchi Әқылны бүтінлей yo'qotmagan bo'lsimi, er ayol наайты qattiq urushish, tillishish, haqorat qilish qatorliqlar sabablik er o'zini tutib ololmasdan ayolni taloq qilib, er o'zini tutib ololmasdan ayolni talaq qilayotgan bo'lsa, bu masala islom ulamolari o'rtasida ixtilof mavzusi bo'lib, bu holat qilingan taloq tushmaydi deguvchilarning rayi kuchli sanaladi. 3. G'azabdan g'azabdan aqlni yo'qotmagan balki deganlarini o'ylab va bilib yetgan holatdagi ochiq bilan qilingan taloq albatta tushidi chunki taloq qilish degan odatda ma'lum darajada g'azab yoki benormallikdan xoli bo'lolmaydi yoki benormallikdan xoli bo'lolmaydi Аға, ағайыпның... Ағайыпның талықы. Маңшқы 26-ci sual. Er yo'qab ketgan ayol qanday qiladi? Javob. Birov izderaksiz yo'qab ketsa yoki 3 yillikdan ko'p muddatlik turmaga qamlab qolsa, uning ayolning er g'oyib bo'lgan yoki turmaga ilingan vaqtdan 1 yil keyinla uningdan ayrilish haqida mahkamaga arzi sunish haqqi bor. Agar ayolning iddati to'shqichilik bo'lgan orada homildor bo'lsa, tug'ib bo'g'icha homildor bo'lmasa uch qitim odat ko'rib poklanib bo'g'icha er qaytib kelsa yoki turmadan chiqsa ayolni nikohsizlik qaytirib ola oladi agar erning yo'qolib ketishi biror agar erning yo'qolib ketishi biror o'zri sababdan bo'lgan bo'lsa va ketgan yeri aniq bo'lsa masalan ilm tahsil qilish jihod qilish haj qilish va tijorat qilish qatorliq ishlar uchun ketib qolgan va tijorat qilish qatorliq ishlar uchun ketib va tijorat qilish va tijorat qilish qatorliq ishlar uchun ketib qilib kelmagan bo'lsa ayoli uningdan ayrilish haqida arz sunolmaydi mahkumumi ayirib yetolmaydi chunki bu holda bundoq kishining bundoq kishining ketgan yeri va uning mavjud ekanligi aniq bo'lgan bo'ladi Şoň onundan tallygyny, şoň onundan tallygyny anmay turup aýrylanmaýdy. Misr we Suriýanyň mehkemi şeriýelerimi moşundaq iş görmekde. Ayal eridin xetini almasdan yatlyk bolmaydı. Күнімізді алақылыш құралларымы тәрәқі қылды. Шуңа аял қәт арқылық, яки телефон арқылық, яки адресini білмісі башқаланың вастысы арқылық ер білін қәвәрліше әләйді. agar eri tizkanmagan holatda bo'lsa uningdan taliqini so'raydi ruxsat qaytini bersa uning nikoyidan chiqqan bo'ladi yoki yotliq bo'la oladi erlari ishkirga yoki chet ellarga tijorat qilib ketib qilib qaytib kelmagan ayollarmi shunda xabarlashish kerak ulardan xitini olmay turib yotliq bo'lmasligi mumkin erlari chet ellarga tijorat qilib ketib qilib qaytib kelmagan ayollarmi shunda xabarlashish kerak ularning xitini ommay turib yotliq bo'lmasligi kerak yotliq bo'lmasligi lozim deyli kerak kerak kerak demay er ayolni uzun vaqt tashlab ketmasligi lozim erlamu ayolni uzun muddat tashlab qo'yib ketib qolmasligi kerak tijorat qilish yoki ilm tahsil qilish yoki xizmat sababi bilan yiroqlarga ketib qolganda ayollarni oylab tashlatmasligi va imkoniyatining yetishicha ko'rib turishi lozim. Ayolni, bolalarni qiyinchilikda qo'ymasligi uchun ularning barliq chiqimlarini hozirlab berish farzdir. Chunki er o'lmagan muddatcha ayolining chiqimlarini qilishdan bosh tortmaydi. Saudi Arabistonining katta o'limlaridan Alloma Abdulloh ibn Abdurrahmon ibn Jibri Saudiya Arabistonining katta ulamolaridan Alloma Abdulloh ibn Abdurahmon ibn Jibrin eri safarga ketib qolsa, Saudiya Arabistonining katta ulamolaridan Alloma Abdulloh ibn Abdurahmon ibn Jibrin eri safarga ketib qolsa, uning uyidagi iqtisodini ayoli so'ramasdan xijat uning uyidagi iqtisodini ayoli so'ramasdan xarajat qilsa bo'lamdi degan savolga javob berib bundoq degan Eri ketib qilib, ayoli va bolalari pulga hojat bo'lib qolgan sharoitda ayoli erining mayli uyda saqlangan pulidan bo'lsin, mayli bankada qo'ygan pullardan bo'lsin, hojatiga yetarligini elib xajlab, hojatiga yetarligini elib xarajat qilsin hojatiga yetarligini elib xarajat qilsa bo'ladi. Chunki erning ayolga va balalarga chiqim qilishi farzdir. Alloh taolo mundaq degan: Otila onalarni qoida bo'yicha yemak-ichmak va kiyim kechak bilan ta'minlab turishi kerak sura baqar ikki yuz o'ttiz uchinchi oyat shart bilan taloq qilish ming ikki yuz yigirma yettinchi savol shart bilan taloq qilish qandoq bo'ladi shart bilan taloq qilish degan qandoq taloq javob shariat bilan shart bilan taloq qilish taloq ishini qandoqli bir shartga Талақ ішіні қандақлы bir шәртке бағлаш дегенлік болып, мәселен, әрнің аялға, әгер сен анаңның үйге барсаң, талақ болысан, yoki паланы кез талақ болысан дегенге оқшаш. Мұндақ талақ, әгер eri растылла талақны ниет қылып шындақ шәртіні қаған bolsa, шәриетнің әмәлге ешші білән таңлы түшеді. Яны аял eri етқан шәрт әмәлге ашқанаман, оныңдың талақ болып кетеді. murtad murtadlik bilan nikohning buzilishi 1228 savol murtadlik bilan nikoh buzilamda? javob murtad musulmonlikdan yenib kofir bo'lib ketgan odamni ko'rsatadi allohga va uning payg'ambarlaridan birasiga Qur'on karimga yoki ishonchlik hadislar bilan belgilangan aqida va iymonga munosabatlik masalalarining birasiga oshkora inkor qilgan odam musulmonlikdan chiqib murtad bo'lgan bo'ladi Er yoki ayol ikkisining eri murtad bo'lishi bilan ularning o'ttirisidagi nikoh buziladi. Murtad bo'lgan kishi gunohiga tavba qilib, qayta iymon etgandan keyin ayolni qayta nikoh bilan qaytara oladi. Murtad bo'lgan ayolmi shunda qoladi. Badallik taloq, taloqi xuli. 1229-savol Badallik taloq degan qanday badallik taloq degan qandoq taloq javob badallik taloq ayolning erining qaysi bir tarafini yoqtirmagan ayolning erining qaysi bir tarafini yoqtirmaganlik yoki uning bilan baxtli bo'lishga ko'zi yetmaganlik yoki qandoqli bir sabab bilan eridan ajrashishni talab qilib uning so'zini baganni uning so'zini baganning badaliga eriga ma'lum miqdorda pul mol berish deganlikdir alloh taolo mundoq deydi o'zinglarning ayollaringlarga bergan mol mulkdan hech qandaq narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi agar sizlar ularning allohning belgilamlariga rioya qilmaslikdan qo'rqsanglar xotinning taloq xetini elish maqsadida pul mol berganligi uchun u ikkisiga gunoh bo'lmaydi sura baqar 229 yuz yigirma to'qqizinchi oyat ayoldan qolsa halol bo'ldigan pul molning miqdori әрінің никахты бәрген мәхірдің ешіп кетмәсілігі шәрттір. Аялдың алса алал болдыған пұл малының мұқтары әрінің никахты бәрген әмі. Әрінің никахты бәрген мәхірдің ешіп кетмәсілігі шәрт. Әрінің никахты бәрген мәхірдің ешіп кетмәсілігі шәрттір. Ayali bunundan ko'p pul mol talab qilgan er haromxo'r erdir. Ay ayolidan bunundan ko'p mol ayolidan buningdan ko'p mol dunyo talab qilgan er ayolidan buningdan ko'p mol dunyo talab qilgan er haromxo'r erdir alloh Kur'an-ı karimda bundoq degan sizlar ularga bergan məhirdin bir qismini yolu olish uchun ularga besim ishlatmanglar sizlar ularga bergan məhirdin bir qismini Сілі олағы бәген мәхрәмдің бір қысымыны елі өліш үшін олағы бесім ішләтмәңлі. Сілі олағы бәген мәхрәмдің бір қысымыны елі өліш үшін олағы бесім ішләтмәңлі. Сөрі Ниса 19. ayet. Ayalla talaq etini tələb qağanda, ərlənin ulanı Ərlərin ulanın mal dünya berişki qıstaş hüququ yox. Bunda qılğan kişi qatlıq günahkar bolud. Ayal öz razılıqı bilən özü xalab mal dünyasından bir nərsi bəsə, onu qobul qısı boludu. Əmə ayalını sözünü bəməsdən mal dünya berişki qıstaş bəkmə namərtlikdir. Bundaq, bundaq alğan mal dünya şəksiz aramdır. Bunu vicdanlıq kişilər qınmaydı. Talaqdan keyingi haq-huquqlar. 1230-savol. Talaqdan keyingi haq-huquqlar qaysi? Javob. Talaqdan keyin erning ustiga Talaqdan keyin erning ustiga tuvandagi haqlarni ado qilish belgilanadi. 1. Ayolning qilib qolgan mahrini berish. Er ayollik turmushining boshlanishi bo'lganda nikohda ayolga berish uchun erning ustiga belgilangan mahrini taqib bermagan bo'lsa yoki yermini berib yermini bermagan bo'lsa, talaqdan keyinla uni oyliq talaqdan keyinla uni ayoliga to'liq berib uni rozi qilish arning ustidagi haqlarning biridir ikkinchi nafiqa taloq qilingan ayol iddatdan chiqib poklanganға eg'ir oyoq bo'lsa bolasini tuqqanga qadar uning barliq ehtiyojlarini erining uyida qandoq turmush saviyasida yashagan bo'lsa shu turmush saviyasidan kam qilmasdan yemak ichmak kiyim kechak doktorxonaga ko'rinish chiqimi doktorxonaga ko'rinish chiqimi qatnash chiqimi deganga o'xshash kerakli chiqimlarning hammini tal qilib to'liq qamdab berish erning ustidagi erning ustiga farzdir bu nabiqa deb ataladi alloh taolo qur'oni karimda talab qilingan ayollarga qoida bo'yicha na qoida bo'yicha nabiqa berish lozim u taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir degan Sör Bəqər 1 Sör Bəqər 241-ci ayət. Әр haqni хақны ада қылыштың қатты баш тартамайды. Бұ хақны ада қылыш жариянда тос Бұ хақны ада қылыш жариянда нұқсанлық садыр қылса, Аллах Тааланың алдыда аялының хаққыны alloh taoloning oldida ayolining haqqini yavag'anligi sababli eg'ir gunohkor bo'ladi 3. bolalarning chiqimi qaysi turdagi taloq bilan bo'lsin taloq bo'lish erdan ayrilgan ayol agar eg'ir oyoq bo'lsa taloq bo'lib erdan ayrilgan ayol agar eg'ir oyoq bo'lsa uning bolasi tug'ilgandan keyin balaning chiqimini eqiyotgan odat bo'yicha kam qilmasdan berib ado qilish oldin amish xabar ib turish ayol yotliq bo'lganga qadar bola bolasi yuzsidin ayolining muholidan xabar ib turish ada dodi bo'g'uvchining ustiga qarzdir otalar onalarni qoida bo'yicha yemak ichmak va kiyim kechak bilan ta'minlab turish kerak kishi faqat qo'lidan keladigan ish qilib taklif qilinadi onani bolasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim agar oti agar oti o'lib ketsa uning varisi atığı o'xshash mas'uliyatni o'z ustiga ilishi kerak Sörü Bəqar 233 oyat 4. buvoqlarni imitganlik haqqi eridan ajrashgan ayolning shu eridan bo'lgan boğan balısını uchun balaning dadisidan haq talab qilish haqqi bor agar balaning onasi o'zining bovuqini o'zining bo'qini üçün uchun balaning dadisidan tələb talab qilsa uni ado qilish dadining ustiga yuklanadi əgər agar balaning onasi uni emitishni xohlamasa dadi balani boshqa bir ayolga emitkizish dadi balani boshqa bir ayolga emitkizib haqqini to'laydi alloh taolo qur'oni karimda mundoq degan agar ular sizlar uchun bəlsə, emitib imit ularning emitish haqqini beringlar Sürü талақ 6. ayet. İddet toşmağan ayalının erinin uyudu turuş hakkı var. Bir, bir talak kılıngan ayal iddi tutuş paklangıç, iddi tutuş paklangıça, iddi tutuş, iddi tutuş paklangıça erinin uyudu turuşu hukuku ege. Ayalını talak kılıp, onun iddi tutuşmağıça, onu uyudun qoğulgan kişi Allah Ta'ala'nın aldıdı günahkar buludu. Ama ayal Әмі аял өзі тұрышыны қаламастын, ата-анысының үйге кетіп қалса, bu ayolning iddatidan chiqquchilik bo'lgan orliqdagi nafiqasi ya'ni chiqimlari erning zimmasida bo'ladi shuningdek ayol agar erining uyida turishni xohlamaganlikdan boshqa uy kiralab o'ltirsa uning kirasini to'lash erning ustiga belgilanadi ammo uch taloq qilingan ayolning eri bilan bir uyda turish to'g'ri emas chunki u ikkisi uch taloqdan keyin yatlağa aylınıp qoladi Şun bundoq ayol ayrim uyda yoki ki onasining uyida turadi uyning va ayolning butun chiqimlarini uning iddeti toşkanı kadar eğri to'laydi agar er ayolning tegishli nafiqasini bermasa ayolning haqqini ayolning haqqini yegan bo'lib alloh taolaning oldida qattiq gunohkor bo'ladi alloh taolo Qur'on karimda mundoq ta'lim bergan ularni ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudratinglarning yetishcha o'zinglar o'ltirayotgan joylaringlarning bir qismida o'ltirg'izinglar ularni tanglikda qoldirish maqsadi bilan ziyon yetkazmanglar agar ular homildor bo'lsa bo'shang'anga qadar ularni ta'minlanglar sura taloq 6 oyat iddat va uning ahkomlari 1231 savol iddat degan nima javob iddat taloq qilingan ayolning erining zimmasidan chiqib ketganga qadar iddat taloq qilingan ayolning erining zimmasidan chiqib ketganga qadar bo'lgan mazgil demakdir taloq qilingan ayol iddat tutish lozim keladi iddat tuvanlikichi bo'ladi birinchi odat ko'rdigan ayolning iddati uch poklikdir yana bir ayol eri taloq yana bir ayol eri taloq qilgandan keyin uch qitim odat ko'rib uningdan uch qitim poklanish bilan iddatdan chiqqan bo'ladi shuning bilan erning zimmasidan chiqib ketadi ikkinchi odat ko'rmaydigan ayolning iddati uch oydir Yani odat ko'rishdan ya'ni odat ko'rishdan uzilib qolgan ayollarning iddati erlardan ayrilgandan boshlab to'liq uch oy bo'ladi uchinchi Amildar ayalning iddati bolasini tuqqanga qadar bo'lib, amildar ayal bolasini tug'ib bo'lib, tug'ut tug'utning qinidan paklangandan keyin iddatdan chiqqan bo'ladi. 4. Eri o'lib ketgan ayolning muddati 4 oy 10 kundir. Eri o'lib ketgan ayolning iddati Eri o'lib ketgan ayolning iddati 4 oy 10 kundir. Agar bu ayol homildor bo'lsa, uning iddati bolasini tuqqanga qadar bo'ladi. birov bir ayol bilan nikohlanib uningga yaqinchilik qilmasdan yoki uning bilan yolg'iz qolmas yoki uning bilan yolg'iz qolmasdan ayrilib ketgan bo'lsa yoki o'lib ketgan bo'lsa hayot qolgan bu ayol uchun iddat tutish lozim kelmaydi ayolning iddatidan chiqqanligi uning yotliq bo'lishining joiz ekanligiga ishoratdir iddatdan chiqmagan ayolga nikoh tushmaydi ming ikki savol zina qilgan ayol erga tegishi uchun iddat tutish kerakmi javob boshqasi bilan zina qilgan ayolning boshqa biriga nikohlanishi uchun iddat tutishi masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan bu masalada eng to'g'ri deb qaraydiganimiz hanafi shofiy va savri mazhablarining zina qilgan ayolning zinadan eg'irayoq bo'lib qolgan taqdirdami iddat tutishi lozim emas degan ko'z qarashdir degan ko'z qarashidir Bu bu Abu Bakr, Umar, Ali qatorliq xalifalarning royidir. Chunki iddat tutishdan maqsad nasabni boshqasiga orilishib ketishdan qo'g'dash yoki ayolning bolayotqusini yoki ayolning bolayotqusini tozalashdan iboratdir. Ayolning eg'ir yoki emasligi uning iddat tutishi uning iddat tutishi jarayonida o'ttirg'i chiqadi. Шуңа эрдин ажырашкан аялның иддет тутышы пәріз. Албоки зинадын нәсіп sabit болмайды. Шуңа зинадын иддет тұтылмайды.